Die Heere het met Mooses en Aaron gepraat en gesê, die Israëlieten moet kamp opslaan, elkeen bij sy vaandel, by sy familie teken. Hulle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so hy enkie daarvandaan. Aan die ooste, son op sy kant, moet die stam Jeda kamp opslaan. Hy moet het doen by sy vaandel en ingedeel in leerafdelings. Nachtson van Aminadab is die leier van die stam. Die getal van Judase weerbare mannen is 74.600. Die stamme Saskar moet langs Juda kamp opslaan. Netanel sien van Saar is sy leier. Die getal van sy weerbare mannen is 54.400. Daarna volgt die stam Sebon met Eliab sien van Gelon as leier. Die getal van sy weerbare mannen is 57.400. Die hele kamp onder leiding van Juda, ingedeel in leerafdelings, is al te saam 186.400 weerbare manne. Hierdie drie stammen moet altijd eerste versit. Aan die syde kant moet die stam Ruben kamp opslaan. Hy moet het doen by sy vaandel en ingedeel in leerafdelings. Elisier sien van Sereur is die leier van die stam. Die getal van Rubense weerbare manne is 46.500. Die stam Simeon moet langs Ruben kamp opslaan. Salumiel sien van Siri Sadoi is die leier van die stam. Die getal van sy weerbare mannen is 59.300. Daarna volgt die stamgat met Eliasaf sien van Reuel as leier. Die getal van sy weerbare mannen is 45.650. Die hele kamp onder leiding van Ruben, ingedeel in leerafdelings, is al te 151.450 weerbare mannen. Hierdie stamme moet altijd tweede versit. Die kamp van die leviete met die tent van ontmoeting moet altijd in die middel van die ander kampen blijven wanneer hulle trek. In diezelfde orde waarin die stammen kamp opslaan, moet hulle ook die kamp opreek, elkeen op zijn eigen plek en bij zijn eigen vaandel. Aan die weste kant moet die stam Ephraim kamp opslaan, hy moet het doen bij zijn vaandel en in gedeel in hier afdelings. Elisama sien van Amiet is de leier van die stam. Die getal van die weerbare mannen is 40.500. Die stam Manasse moet langs Ephraim wees. Gamliel, sien van Pedasir, is sy leier. Die getal van sy weerbare mannen is 32.200. Daarna volgt die stam Benjamin met Abidan, sien van Gedunie, als leier. Die getal van sy weerbare mannen is 35.400. Die hele kamp onder leiding van Ephraim, ingedeel in leerafdelings, is al te 108.100 weerbare mannen. Hierdie stamme moet altijd derde verzet. Al die noorde kant moet die stam dan kamp opslaan. Hy moet het doen by sy vaandel en ingedeel in leerafdelings. Achieser sien van Amisadoi is die leier van hierdie stam. Die getal van danse weerbare mannen is 62.700. Die stam er moet langs dan kamp opslaan. Pagiel sien van Okran is leier van die stam. Die getal van Alserse weerbare mannen is 41.500. Daarna volg die stam Naftali met Achira as sien van Enan as leier. Die getal van sy weerbare mannen is 53.400. Die hele kamp onder leiding van Dan is al te 157.600 weerbare mannen. Hierdie stamme moet met hulle vaandels die laaste verzet. Dit was dan die grote taal van al die Israëlieten, getal volgens families. Al die getal is van die kampen, ingedeel in leerafdelings, was 603,550 man. Die Levite is niet onder die getal van Israël bijgereken nie, soos die Heere vir Mooses beveel het. Die Israëlieten het precies gedoen soos die Heere vir Mooses beveel het. Hulle het kamp opgeslaan, elkeen by sy eie vaandel, en elke keer weer weggetrek, elke stam in gedeel volgens sy familiegroepen.